для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пан Ервасій Надзіва не лекаваўся гарэліцай. На пачатку, вядома, заваліўся ў рэстарацыю пад ласосем, пакаштаваў знакамітай золотой вады, гарэлкі з дадаткам сусальнага золата, трохі посуду пабіў. Але як застудзіўся, валяўся сабе на канапе, нешта запісваў зялёны нататнічык, ды паўтараў, паўтараў, пану палонію бжастоўскаму наконт таго, што той павінен выхоўваць у сабе мужнасць і надта падобны да дзеўкі. Кабы ў гэта хто інша, не амерыканец, вырвіч западоўзрыў бы, што пан раскрыў сапраўдную сутнасць хлапчыскі бжастоўскага. Панна Багінская нават, стамілася аджартоўвацца, часам проста шчаплялася з панам Галінскім, як лёднік на дыспуце з менш прагрэсіўнымі калегамі, і іхнія сваркі пранціша дужа радавалі. Бо на яго самога... Самого Панна Багінская асабліва ўвагі не звяртала, хоць пранціш і так і гэтак намагаўся завязаць размову, намякнуць, што не можа забыцца на абдоймы ў тамашоўскай вязніцы ды пацалункі ў доме за дамініканскім касцёлам, няхай і з прысмакам атруты. Але князёўна ўсім выглядам паказвала, што для яе гэта не значыла нічога. Гэтак, што Королевы одну доты допускають до інтимних жартов, блазнав ди льокаєв. Панна знайшла іншую цацку. Чаплялася до доктора, як дядовник за крисо, з просьбой показать яще что-небудь геткає. А предмети пан доктор може рухать, а робиться небачным. Майстерством отводить в очи, а володвають же навод вязковые ведьмаки. А як выглядае філасофскі камень, а ці праўда, што пан лётнік яго знайшоў, А як наконт сувязі з сельфідай? Калі гаворка заходзіла пра прадказанні і гараскопы, ну не будзе гэта вялікім грахом, дарагі пан Баўтрамей, э, скласці маленечкі такі гараскопчык для адной добрай высакароднай асобы, Лёднік сціскаў зубы і рытараваўся, як Генрых Валуа з польскага трона, маўчкі і раптоўна. Пан Гірвасі пра цёмную сутнасць спадарожніка не ўспамінаў. Толькі па прыездзе ў Гданск вырвіч падслухаў гарачую размову. Амерыканец умольваў доктара прызнацца, ці не шчараваў той усёткі пані Галену Агалінскую, схіляючы да любошчаў. А лёднік ледзь не рычэў, адмаўляючы. А раздражненне свайго не мог спагнаць нават фехтаваннем, бо на другі дзень па прыездзе ў Гданьск раптам выпусціў на падлугу кубак і пачаў лаяцца на пяці мовах. Сэнс усіх праклёнаў быў прыблізна «Ацаляльнік хрэнаў». Вырвіч пабачыў, што з далоняў доктара крапае кроў. Адкрыліся цудам зажыўленыя раны, так што... Цяпер доктар хадзіў з абінтаванымі рукамі, а на параду паланэйкі палячыцца тым самым спосабам, што прадэманстраваў айцец Габрыелюс, сярдзіт адказваў, што гэтая ментальная медицина усё роўна, што завешваць дыванком пролом у сцяне. Эфект імгненны, а карысці трохі. Нічога. Загаіцца натуральным чынам. За два тыдні, на якія іх прывязала да сушы непагаць, рукі прафесарскія з дапамогай адмысловых мазяў сапраўды больш-менш загаіліся, пісаць ды рыхтаваць лекі доктар мог па-ранейшаму вось брацца за шаблю, пакуль сабе не дазваляў. Добра, што знаёмства з мясцовымі калегамі адцягвала ўвагу ад выхавання няшчаснага студыёзуса вырвіча, Да таго ж прынеслі ліст ад саламеі. Панна Багінская расстаралася. Ліст каротенькі, жывая, здаровая, у бяспецы. Не лезь фаўсту дрыгву, бессмяротную душу беражы. Нарэшце флюгер у выглядзе золотога пеўня перастаў круціцца, як шалёны. Са шхуны святая брыгіта прыслалі вестку, што праз пару дзён можна будзе адплываць. Даўно спакаваныя куфры адправілі на карабель. І тут да пана Палонія Бжастоўскага прыйшоў госць вельмі ветлівы і палітычны, упарыкуе камзоле са срэбнай парчы. Але шляхетнага госця чамусьці нават недасведчаная прыслуга рассыпалася ў бакі, як шкадлівыя дзеці ад сярдзітага гувернёра. Калі беларускія волаты паўсталі з курганоў, магчыма, хто з іх выглядаў бы менавіта так – Он мог увайсці не ў кожныя дзверы такі здаровы, бровы і вейкі светлыя, як пушынкі дзьмухаўца, а вочы на спаласаваным шнарамі твары падманлівыя. То таксама светлыя, то бездонна цёмныя, з барвовым адценнем. Пан нават усміхаўся і ад гэтай усмешкі хацелася намацаць шаблю, а яшчэ лепей зараджаны пісталет. Рады бачыць вашую князькую моць. Раскланяўся пан перад пераляканым панічам з бжастоўскіх. Таму што знікненне ваше нарабіла шмат гора і спалоху для несуцешнага жаніха. І асабліва для вашага яснавельможнага пана брата. Довгі дні пошуку вашої князької мості були горкими, як палинова гареліця, і щасливо завершилися, дякуючи повідомленню від гданського банкіра, чиїми послугами ви зробили ласку скористатися. Ваш пан брат неоткладно хоче вас бачити у слоні медіа, Адбудуцца заручыны вашай мосці з яснавяльможным панам пад каморыем пацам. І ці не будзе ласкавая ваша мосць, наяснейшая панна, паведамі, дзе падзеўся ягоная мосць пан Марцін Баршчэўскі знаўца мовы слынны картограф, які мусіў быць у гэтай кампаніі заміж вашай яснавяльможнай асобы і ад чыйго імя да вашага брата адсылаліся лісты. На апошнім сказе у ветлівым голасе пана Германа Ватмана дадалося металу. Франціш зірнуў на амерыканца, які стаяў баку і нічым не выдаў здзіўлення наконт таго, што ягоны спадарожнік выявіўся высакароднай паннай. Але калі ватман выкрыў перадагалінскім асобу паланэйкі, значыць цвёрда намерваецца яе звесці. Панна Багінская стала як на каранацыі. Пан Мартін Баршэўскі дужа хацеў паглядзець Іспанію. І дзякуючы шчасліваму выпадку, ягоная мара здзейснілася. А я падмяніла пана ў ягонай місіі і пакуль не здзейсню падарожжа, вяртацца не збіраюся ваша мосць. А на заручыны я сваёй згоды не давала. У статуте заборонено паненку на суперак волі замуж выдаваць. Так і перадайце майму пану брату. Найміт удава наскрушна ўздыхнуў. Як вы засмуцілі мяне, ваша мость! Бо маю даручэнне прывесці вас незалежна ад жадання панны, таму што воля вашага брата і жаніха маюць моц большую. Ягоная моць пац, мне пакуль не жаніх. Адчайна выкрыкнула хрыплым ад застуды голасам багінска. Лепі ўборы загінуць, чым з ім пашлюбавацца. Пакой, дзе адбывалася размова, быў завешаны пастаральнымі пейзажыкамі. Пастухі і пастушкі у прыгожанькіх строях пасвілі авечак, гайдаліся на рэлях, збіралі кветачкі. Так што хацелася запусціць у іхні марцыпанавы свет натуральнага худога і злога ваўка. Ці хаця б з'едлівага прафесара Вілінскай акадэміі – Лёднік змрочна маўчаў. Матрыманіяльныя планы багінскіх яго не хвалявалі, але, відаць, было прыкідвае. Звязу дзеўку яно прасцей, далей будзе, але... Каго замест яе пашлюць? Ватман тут жа гэта паясніў. А я замест панны... З'езджу у Ангельшчыну, дапамагу сваім дарагім сябрам панам вырвічу дэлёдніку у дарожных цяжкасцях. Прафесор пазмрачнеў, але пярэчыць не стаў вядома. Спрактыкаваны забойца за спадарожніка. Ха, справа нервовая. Справа нервовая але лепей мець яго пры сабе, чым ён будзе круціцца дзесьці каля саламеі. сама павінна вырашаць, ехаць ёй ці заставацца. Усклікнуў пранціш. Ваша мость не можа яе прымушаць. А, а, а я тут прычым? Удавана здзіўлена прамовіў ватман. Панна, не замужняя, таму яе пякун ейны брат. «Збірайцеся, ваша мость, карета чакае!» Паланея збялела, як ліпіначка, бездапаможна азірнулася ў пошуках ратунку. «Калі ваша мость сцвярджае, што жаніх мае права вырашаць лёс сваёй нявесты, дык не бачу ніякіх перашкодаў для паразумення!» раптам ступіў наперад амерыканец. Так, расправіўшы шырокія плечы, абцягнутыя аксамітным залацістым шлафрокам з пясцовай пушкай, што утульная хатняя вопратка падалася воінскай кальчугай. Ясна вельможная панна зрабіла мне гонар называцца маёй нявестай. Што? пранціш веры вушам не даваў панна паланея падобна таксама такога не чакала і цяпер не ведала што рабіць ваша моць нешмат на сябе бярэ называючыся жаніхом панны паланеі багінскай сястры ягонай мосці князя міхала багінскага холодна і трохі насцярожана спытаў ватман. Амерыканец задраў нос. Я, пан Ервасія Галінскі, на сёння старэйшы ў нашым родзе мечнік Дрысвяцкі, паручнік войска ягонай мосці князя Радзівіла – «Панна Багінская пад маёй абаронай, і калі вы, пан Ватман, будзеце настойваць на ад'ездзе панны, мы сёння ж з ёй абвянчаемся!» Герман Ватман ажно ну, крактанул раздражнённо. «Ну, <laughs> панна, ну, кручаная!» Сама хоць разумееш, што нарабіла ды? Твой брат з цябе і з мяне скуру спусціць, калі даведаецца пра такога самавольнага жанішка. Пагроза была нежартоўная. Бітвы за нявест з пасагам былі частымі і крывавымі. І словы згоды тут значыла шмат. Вунь пан Салагуб аднойчы гасцяваў багатага суседа, да не хацеў ад'язджаць, пакуль прыгожая дачка гаспадара не прап'е яму страмяннога кубка. Каб выправіць п'янага шумлівага гостя, бацька папрасіў дачку не ўпірацца, да яшчэ нешта такое неадмоўнае кінуў на настойлівыя просьбы пана наконт шлюбу. Госць з'ехаў, праспаўся, а абяцанне гаспадара не забыў і пад пагрозай суда двубояці наезду бацька мусіў выдаць дачку за не самага выгаднага жаніха. Так што... Словы пана Галінскага маглі мець сумныя наступствы. За кожным радавітым шляхціцам стаяла цэлая партыя сваякоў, прыхільнікаў, а на тымі ў сваю чаргу адзін з магнатаў, якога яны падтрымлівалі. Пані каханку цалкам мог умяшацца і пачаць дапамагаць аднаму з альбанчыкаў пашлюбавацца з абранніцай. Ватман ажно пот з лба абцёр. Музыка навошта майму брату дабрадзею ведаць пра пана Галінскага. Тым болей я і перадумаць наконт шлюбу з ім магу. Хоценька ацаніла сітуацыю паланея. Э, Дапусцім, вы э, не знайшлі мяне, э, спазніліся. А з-за мора я вярнулася б, як бы як была э, цнатлівай і э, дабрадзейнай паненкай і адразу паехала б да свайго брата. А калі вы, пан Ватман, будзеце змушаць мяне зараз жа э, вяртацца, касцёл у канцы вуліцы. Найміт абвёў вачыма кампанію, відаць, прымерваючыся ці не перабіць усіх лішніх ды не звалачы шкадлівую паненку. Але тут былі слугі, тут быў вольны горад Гданьск, тут быў пасланец князя Радзівіла і найміт крыва усміхнуўся. Я заўсёды выконваю тое, што мне даручылі. Вось і выканаеце даручанае, толькі трохі пазней, міла прагаварыла паланея. Баюся лепшага выйсця у вас пан Герман няма. І ты гатовы ўзяць такую за жонку? З жахам папытаўся у агалінскага ватман. Пан Гервасій падкруціў руды вус. А! -ха -ха. А я люблю коней і жанчын з характарам. На развітанне ватман ледь дзверы не вынес, ажно пастухі і пастушкі на карцінах здрыгануліся. І даўно ваша мусць ведае, што я не мужчына, з некаторай няёмкасцю папыталася Багінская. Но... У тамашоўскіх сутарэннях <laughs> я канчаткова вырашыў, што пан вырвіч з мужчынам абдымацца не стаў бы. Панна Багінская пачырванела і чхнула. Зараз жа нібыта ў адказ чхнуў і пан Гірвасі, і абодва весела рассмяяліся. А пранціш... Франціш развярнуўся і пайшоў. У дождж, ветер і адчай. раз шарачка ткнулі носам, хто ён ёсць. Няхай словы пра жаніхоўства былі шалберствам, спосабам выратаваць даму з няёмкага становішча, але... Пана Галінскі зрабіў лёгка, жартуючы тое, што пранцішу не пад сілу. Бо памкненні вырвіча да жаніхоўства нават пры касцёльны юрат не прыняў быў сур'ёз. А пан Агалінскі, хоць і не магнат, меў дастаткова высокае становішча, каб ягоныя прэтэнзіі на руку князёўны Багінскай не выглядалі зусім неверагодна. Здаралася такім шанцавала, парадніцца з магнатамі. Апранціш. Так, паабдымацца ў цемры. Ля фантана Нептуна, у якім шэрыя струмені змешваліся з дажджавой вадой, Франціш раптам выхапіў шаблю, яшчэ не ведаючы, што зараз зробіць сябе засячэці кагось іншага. Лязо люстравала шэры холодны свет, у якім не мелася спагады і надзеі. Пан сабраўся біцца з мармуровым Нептунам. Задыханы голас лёдніка прыгучэў за правым плячом, нібыта зваўся анёлахоўнік. Прэнціш, памарудзіўшы ўсёткі, схаваў гіпацэнтаўра. Як ты думаеш, яны ажэняцца? Вырвіч сам не пазнаў свайго голасу. Усе гэтыя гады студыёзуса падштурхоўвала далёкая мара дабіцца княжны баінскай, стаць з ёю поравень. І вось гэтую мару мімаходь адабраў руды, але багаты радавіты невук. Ты што, таксама будзеш змушаць мяне гараскоп складаць? Лёднік паклаў руку ў пранцішу на плячо. Павер, хлопча! Павер, хлопча! Нязоры вырашаюць лёс чалавечы. Самы дасканалы гараскоп усяго толькі варыянт падзей. А малітва мае моц нават зрушыць шляхі планетаў. Таму на тваё пытанне ў мяне адзін адказ. Ня... ведаю. Прантиш закрыл твар руками. Thank Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.